ndabifuriza umunsi mwiza kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hamwe ibiganiro byo byo gukura impare ziri hagati ya leta y'u Burundi n'u Rwanda byo torega umuti ngo byofasha mu guteza imbere ibiganiro bihuza abarundi bishikirizwa n'urongo y'umugambwe y'Iprona muri Sahwanya Frodeu naho Pierre Claver naho Imana aramutswe uwo mugambwe akavuga ko bitari bwagaragare ko iyo migenderanire itamiri myiza ariyo ntandaro yo kudindira kw'ibiganiro biri hagati y'abarundi ku igenekerezo rya cumi kigarama kuri uno munsi uri hejuru ariko hahimbazwa imyaka mirongo indwi irangiye hatewe igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo kubahiriza agateka na muntu muri Parseme bavuga ko ingingo ziri muri ayo masezerano zifisi ikibanza mu ibwirizwa shingiro nayo mu mugwi w'igihugu ujyaje iby'agateka na muntu bakavuga ko igihambaye ari ishaka muri politike mu bijyanye no kubahiriza ako gateka mu ntara ya karusi naho havugwa imyidogo y'abarimyi borozi bavuga ko bakamira gusesa bakavuga ko bataronka aho bashorera umwimbo w'amata idoni idoni mu sangwa ikaze aherutse kwandikira urongo igihugu cy'u Buganda amusaba ko inama y'abakuru b'ibihugu yimirije yo kwihariza ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi Abere Gashazi akavuga ko ico kibazo c'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu gitorewe inyishu vyofasha mu biganiro ngo kuko u Rwanda ari igihugu kimwe gifise ico gishikiriza mu manama aba ariko araba yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu niyo mwungere placide tumukurikire umukuru w'igihugu Burundi bwa mbere ni barundi eh, niwe eh, yubahiriza amahoro n'umutekano w'abenegihugu niwe yubahiriza ubwigenge bw'igihugu ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu arinze yandika urwandiko nk'ubwo aba yarabonye imbarutso y'ibibazo igihugu kirimo nibyo hariho ibibazo mu gihugu mugabo turazi neza kandi ko uburundi n'u rwanda vyamye ari ibihugu bifitaniye imigenderanire myiza hari inzara dusimba mu rwanda gusumayo mu rwanda hari inzara tugasimba mu rwanda mu burundi gusumayo cyane cyane ubu turi muri aka karere ibihugu vya east african community murumva ko tugeze ibishemina tugenda kugira ibihugu nka bimwe naha rero turaza ko iryo kete yanditse yandikira umukuru w'igihugu cy'ubuganda coza mu bibazo bikomeye byokwigwa kugira ngo abarundi n'abanyarwanda nk'uko bamwe babana iprona yaritabye imico itandukanye kiretse umuce wa gatanu uheruka mbega mubona imigenderanire yo hagati y'uburundi n'u rwanda yari ikibazo kimwe cyatuma kumbure eh, impande zititaba zose mu biganiro yarusha iyo nama cyane cyane ngira niho twahagarara iyo nama y'abakuru b'ibihugu nuko igihugu cyose kiba gifise ijambo gishikiriza muri iyo nama murumva ko mu gihe imigenderanire y'uburundi n'u rwanda itameze neza ni ukuvuga abaserukira igihugu cy'u rwanda abarundi ntibashobora kubizera murumva urumva rero ko icyo kibazo kivuye mu nzira aya mahoro n'umutekano mu karere imigenderanire myiza y'uburundi n'u rwanda ibonetse ko byogira icyo bifashije cyane kanura rero ko umwe umwe wese kubimwega bwa mbere no kuvugana ukuri hama umwe umwe wese akemera ibyo yo kumbure yoba yararenganije uwundi maze abahuza bari ngaho ibindi bihugu bagaheza bakabashyira hamwe maze imigenderanire myiza y'abarundi n'abanyarwanda igasubira ikamera neza nk'uko byari na mbere abegashotsi arongoye umugambwe w'abadasigana iprona ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda ngo nticari bwagaragare ko ari cyo kiriko kituma ibiganiro bihuza abarundi bidatera imbere gushika ubu bivugwa n'urongoye umugambwe Sahwanya Frodebu Pierre Claver Nahimana avuga ariko ko abakuru b'ibihugu bamaze kuvyandikiranira ngo aho ngo aho chozira hose coganirwa ko kugira ngo iyo migendanire isubire ibe myiza nawe nyine yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Placide niyo mwungere yaba hukuru w'ibihugu bandikiraniye amaceti eh, ni ukuvuga yuko bafite amajambo akomeye babwirana araba eh, ibihugu bategeka kuko tubibona ko bamaze kwandikiranira ni byiza rero yuko ababijejwe bategeka ubushikiranganji bw'imigenderanire baca babijamwo babitegure kugira ngo abo bakuru b'ibihugu bashobore guhwana eh, bijya bibazo bavugana mu macete babivugane bicaranye hanyuma bategure n'inama nk'uko baba bategura amanama bijya ibibazo byo byose bavugana byoshobora kuvugirwamo ntagire na kimwe gisigara inyuma nawe ntawe ngo iki cyosigara inyuma iki nicyo cyotangura nibicare hamwe babivugane kiza imbere kiza hagati kiza hehe ibyo bizova ku mwumvikano bakoze bonyine mwe mwari mwitabye imico itandukanye y'ibiganiro bibereye arusha cyo kigimazo cyo hagati y'u Rwanda n’u n'Uburundi murabona ko ari mu catuma ibiganiro hagati y'abarundi bidindira nta wigeze akidushikiriza sinovuga rero ngo nicyo cyari cyabidindije no kumenyesha yuko mu byo twu twumvise bavuze yuko eh, isanganiro inama isumba ano makuru tuyabananize mu gisata cy'agateka kazi na muntu kuri uyu wa 10 kigarama hariko harahimbazwa imyaka 70 irangiye habayeho amasezerano yo kubahiriza agateka kazi na muntu ishira hamwe riharani rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme rirashima ko hari ingingo z'ayo masezerano zifisi ikibanza mu ibwirizwa shingiro mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere urongoye pariseme avuga ko akiri akiriho hakiriho ukuganira hakibuze kuganira ku bibazo c'agateka kazi na muntu Faustin kumana agasaba ko inzego zitandukanye zo zegwa n'ico kibazo zoganira zigahurira hamwe zikagira ico zishitse ko tumukurikire uwo munsi wari ukwiye kuduha rero akanya ko kwiyumvira cyane kadasanzwe bwa mbere ho tukanashima yuko leta y'u Burundi kuva kera izi dekarasiyo za za doradorome bama bazishyira mu ibwirizwa shingiro umwe wese akaraba raporo y'ingena nabibona. inzego zihari zari zishobora kugira icyo zifashije kugirira agati y'akazi na muntu eh, bitera imbere na cyane cyane dufatiye kuri ibi byo kuvuga ati abantu bashobora kuba bafungwa bagafungirwa ubusa cyangwa bagatiba mu busho turabona yuko ari ingendo ikiri mu bantu b'abategetsi bamwe bamwe ndetse ugaca usanga hari n'ababikoresha ku giturira ati mfungira naka cyangwa mbwira mfungure naka nta ndonka ubu ndonka amahera yose ni ibintu tubona nicyo gituma rero twe twasaba yuko muri iyi minsi ya vuba ko leta leta yotunganya inama cyo bita atelier national inama komera kokoma n'abaga yo kuraba neza ibyo gufunga abantu mu ngene byifasha twebwe nyene tubirabe twikosore abashobora ko ariko tubagarure ukuri tukakwirabira twebwe nyene aha mu gihugu ntibigume ngo ni debi ibintu abantu batinya kuvuga tuza kuvuga ko igihe biba bihari bihari ibihari ivyo tuvuga ngo duharira ku maraporo ingo tuvuge twebwe ibyo tubona nyene ngaha n'abashobora kuba babigiriwe babivuge tubikosore nibaza ko aribyo bidufasha turavye ibivugwa mu gihugu tukaraba ibyo tuba twatohoje tuba duserukira mu ntara ibyo tumva mu bimenyeshamakuru muba mwavuze tukabikurikirana turagenda turakurikirana ingene ibintu bavyifashe nico gituma tuvuga tuti intera ni uko tubona turafise ibyo dufise twoterere nico gituma dusaba izo nama ko ziba kugira tubiganire n'izo nzego Faustin Nduwimana arongoye ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana nako arongoye ishyirahamwe Parseme nayo kubijanye n'iyugagwa ry'ibiro vy'igisata caho nikijeje agateka kazi na muntu mu Burundi we yarongoye Parseme avuga ko ivyo biro bishobora kuba bihari agateka kazi na muntu kagahungabana canke ivyo biro bikagenda agateka kagahungabana ngo vyose bivana no gushaka leta iba ifise n'umugwi w'igihugu senide hashujejwe agatekakazi na muntu bashima ko mu Burundi hamaze kuba hari ugushaka mu vya politike mu bijanye no guteza imbere ico gisata Jean Baptiste baribonekeza rongoye senide hashavuga cane cane ishigwaho ry'amategeko hamwe n'inzego ahani nk'uwo mugwi senide hashinyene arongoye ibiro vy'umuhuza umugwi severe n'ibindi ariko rero ngo harakenewe uburyo aremeza kandi ko yuko ibyanditswe bishyirwa mu ngiro ku ruhande runini jean batiste baribonekeza aragira icyo avuze ku byegeranyo bishyikirizwa ku burundi avugana na mugenzi wacu leonce bitariho hariho akarusho ku bugene tuvuge nk'amabohero yacu afashwe ingene abantu bafunzwe ba uburyo bafungwamwo ingene baburanishwa bikaduha rero icizere yuko ari uguhoza mugabo ibyateye imbere biragaragara ko bihari hariho n'izindi nzego usanga kumbure eh, hariho ibikeneye gukomeza bitera imbere mugabo muri rusangi eh, biraboneka ko hariho ishaka ryo gushira mu ngiro amategeko uno munsi ushitse leta y'u Burundi isa nidahuza neza kuvyegeranyo bishyikirizwa n'amashira hamwe mwamwe harimo naho ni kubijanye n'agate kazi na muntu mwebwe mubivuga ku twebwe ikibazo cyacu ntikiri ku vyegeranyo ikibazo kiri cyane cyane ku vyegeranyo hamwe no ku usanga bihimiriza amakungu gufata ingingo za ruhasha ku gihugu kandi zidafatiye ku kuri cyangwa ugasanga ni ingingo ziza gucanishamwe abarundi cyangwa ziza gutsimbataza intambara mu gihugu ibyo byose twebwe nivyo tudashima rero ahanini duhamagarira amakungu na cyane cyane ikigo cyawe nico batakazi na muntu gusubira kwiyumvira barabiye hamwe na leta y'u Burundi uburyo ivyegeranyo biba bikozwe ku Burundi biza birimo ukuri ni ukuvuga icyo no kwita methode bakoresha icyo ni cyambere icya kabiri kandi bize birimo ukuri kubaka leta y'u Burundi yaherutse kandi gufata ingingo yuko ibiro by'ubujerwa hagati na muntu ngaha mu Burundi byugagwa ntimubona yuko bishobora gutera icuka kibi hagati y'inzego zawo ni n'u Burundi ico tuzi nuko icyo kigo cya gisanzwe kimaze igihe kidafise amategeko atomoye akigenga ugasanga umuntu akimenya ivyo bariko barakora uburyo babikora n'akamaro bifitiye igihugu e, muri icyo gihe rero ndibaza yuko e, umuntu acagira amakenga icyo ni cya mbere ikindi tuzi ni uko rero inguvu mwitwarariko washize kuri icyo kibazo kuva mwaka urenga mu ntumbero yo kugerageza kugira ngo leta n'igisata cyawe n'ishati n'abantu bumvikane ku bugene bukorana ibiganiro byabaye ntacyo byashyitse ko gushika e, bikaboneka ko umengo hariho intumbero muri kijya kigo kogomba kwihagira ibyiyumviro by'abantu bakihagira igihugu bakihagira ineza y'abanyagihugu hanyuma agacu uti none barya abantu nibo bafise ku mutima ingoma ndetse abanyagihugu leta abanyagihugu bitoreye cyangwa gusumvya abandi barundi bose nibaza ko rero ahanini nkuko nabishikirije twebwe twifuza yuko eh, ibiganiro uh, vyosubira nushaka eh, bakumvikana ku buryo bw'ingene imigenderanire hagati ya ico gisata cawo ni narate Burundi bosubigwamwo ikanagurwa mugabe ikanagurwa mu ntumbero cyane cyane yo kunywanisha abarundi no kubasubiza hamwe Jean Baptiste baribonekeza arongoye mu w'igihugu jeje agateka kazi na muntu yaganira na mugenzi wacu leon bitari imyaka rero 70 irarangiye hashinzwe umukono ku masezerano mpuza mpuzamakungu yubahiriza agateka kazi na muntu userukirishira hamwe oni mu Burundi Gali Koniye arashima utwigoro twa leta y'u Burundi mu gushigikira ico gisata akemeza kandi ko oni onizokwama ishigikira u Burundi mu gikogwa byo gukomeza agateka kazi na muntu ibiro ibirori byo guhimbaza uyu munsi mukuru byabereye mu gatumba ni muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura n'amakuru tuyabandanize mu gisata cy'ubworozi abarimyi borozi bo muri komine buhiga intara ya karusi baridoga ko basigaye bakamira gusesa kubera ukubura aho bayashora ibyo babishikiriza mu gihe ishyirahamwe prodefiri iherutse kubakira abo banyagihugu i inyubakwa yo gutwaramwo amata bifuje gushigu bipfuje kugurisha babashiriramwo n'ibikoresho bikenewe ariko basanga bazana amata menshi cyane gushikaho bayasesa aho ni nyuma yaho bamwe mu badandaza bo mu isoko ya ruvumera mu gisagara cya bujumbura barashima kubona ko iyo soko iri kirasubirwamwo hakoreshejwe ibyuma nubwo bavuga ko iryo subirwamwo ryabatwaye uburyo bwinshi bashikiriza ko ibidandazwa byabo bikingiwe impanuka z'umuriro ni nkuru ya mugenzi wacu Moise Misago muri iryo sanura ry'isoko hubakwa igice kimwe kimwe aho bahejeje abadandaza baca binjira uyu mudandaza atarashyikirwa ngo yubakirwe hakoreshejwe ibyo byuma arashima ko atakuwe mu kibanza cyiwe mukuru kurindira ko yubakirwa akavuga ko amaze gutanga amahera kugira yubakirwe twubakishije imbaho mugabo turarindiriye ko twamaze gufata umugambi wo kugenda mu iterambere natwe nk'abandi kugira badushikire batwubakishirize ivyuma eh ndamaze kuriha makeyi urumva ndariha makeyi hanyuma bahejeje kunyubakira nkasubira nkayatanga umaze kuriha ngahe jewe ufise nka 5 uratanga cyangwa ufise nka 6 ayo ufise yose urayatanga nibanga nawe utanga make make barayakira amakuru dukura mu buyobozi bw'isoko avuga ko ikibanza kimwe gisangiwe n'abadandaza babiri kirihishwa amahera angana ibihumbi amajana indwi na mirongo itatu ngo nacyo ikibanza cy'umuntu umwe kirihishwa amahera agera ku bihumbi amajana umunani na mirongo itanu ubwo buyobozi bw'isoko bugashyikiriza ko zimwe mu ntambamyi bagira ari icikagurika ry'umuyagankuba hamwe n'imvura ibikorwa byo gusanura iryo soko bikaba bitegekanijwe kurangira umwaka uza mu kwezi k'umunani Moise Misago tugukengurukira ububabare ngo ni kimwe mu by'abaganga birengagiza kuvura ngo niyo bavuye ntibavugwa nk'uko byategerezwa bisigugwa na Rike Saburorere icegera curongo yishira hamwe ry'abasinziriza mu ruganda rwatunganijwe n'iryo shira hamwe kuri uyu wa mbere mu kugwanya ububabare akavuga ko iyo ububabare butavuwe kare bushobora guteza n'ubukene mu miryango numa amakuru tuyarangirize mu gisata cy'inkino igihugu cy'ubuganda nicyo cyaraye gitahukanye ikibanza cya mbere muri za nkino zitandukanye muri rya higanwa rihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu karere ka afurika y'ubuseruko ryari rimaze iminsi ribera mu gisagara ca bujumbura abarundi bakaba batwaye ikibanza cya mbere mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball mu nkino kandi kuri uno w'imana haratungana hatunganijwe ihiganwa rigira gatanu rihuza amashure ya kaminuza yo mu Burundi ivyaranze izo nkino zitandukanye na Jean Marie Vianney ndakumana Jumuiya yetu sote tulili kuri uyu w'imana niho hasoze guhanga mu gisagara cya bujumbura inkino zihuza amateka abashingamateka amateka bahurikiye mu muryango w'ibihugu bigize afurika y'ubuseruko abashingamateka amateka baturutse mu gihugu cy'ubuganda nibo batahukanye ikibanza cya mbere mu nkino zitatu arizo netball volleyball mu bakenyezi hamwe no mu mupira w'amaguru igihugu cy'uburundi kikaba cyatahukanye ikibanza cya mbere muri volleyball mu bagabo umushingamateka barama amashantare umwe mu bitabiriye izo nkino amenyesha ko intumbero y'izo nkino atari ugutsinda ahubwo ari komeza ubucuti aya mahiganwa twahoramwo twe twayakiriye neza cyane zari inkino kivandimwe kuko igihambaye kuri twebwe ntikwari gutsinda cyangwa gutsindwa ariko igihambaye wari umuvukano kandi mwarabonye ko byagenze neza ibihugu bine ari byo Tanzania Burundi Kenya n'Uganda akaba ari byo byitabiriye amahiganwa igihugu cy'u Rwanda na Sudani y'Epfo bakaba batitabiriye ayo mahiganwa mahiganwa kuri uyu kandi haratangujwe icese ku kibuga cha NS Mukamenge Kamenge ihiganwa rigira gatanu rihuza amakaminuza yo ngaha mu Burundi kubw'umushikiranganje bw'amashuri ya kaminuza n'ubushakashatsi Gaspari Wanyankimbona ngo ama amakaminuza menshi ariko arijukira izo nkino tubona ko amakaminuza atera yiyongera kwijukiriza inkino ubu tukaba tugeze ku ikaminuza 21 zaje muri izi nkino hari nakandi novuga nti gasa na gashasha ni uko uburundi bugomba gutangura kwitaba izi nkino zihuza amakaminuza iyindi nkuru yaranze indwi twari dusozereye ni urukino rwa kivandimwe mu rukino rwa badminton rwahuje abarundi n'abashinwa mu ntumbero yo guhimbaza imyaka mirongo itanu n'itanu abashinwa basinye amasezerano yo gufashanya n'abarundi abedi francois ndondo arongoye ishyirahamwe rya badminton mu burundi amenyesha ko bagiye kuronka ifashanyo izotuma urwo rukino rutera imbere mu burundi icyo turindiriye gusa ni uko federasiyo interinasiyonari yemeye ibikoresho ko murabona ko badminton ikenera iraketi igakenera bujya bupira aribwo buvora hanyuma igakenera n'aho ikinigwa ko ntidukinira hanze ibyo rero bikoresho biri mu gushika ni ukuvuga ko umunsi byashyitse ku rwego rw'igihugu dutangiye kubaha ibyo bikoresho badminton izoba yahakwiye hose muri izo nkino abashinwa akaba aribo batsinze inkino umunani kuri zine z'abarundi Jamari Vianenge ndakumarane kuri no makuru y'inkino turangije ko amakuru twabateguriye kuri no murango nkengurukire bagenzi banje mu ruganda batumye tuyegeranya nkengurukire na Emmet Semitebutse mu winga bw'ivyuma Francine ndiho kubgawe yarayahagarikiye nayo mwashikijwe na Charles Makoto ndabasezeye naho butaha